Сайн урч нөхөө. Сайн байна уу ч байдгүй. Нутаг давтаа ёо. Давтаа. Оо сайн урч. Одоо хараар явах гэдэг юм. Одоо гүйл. Хм. Гүйл юм. Одоо хоноод өглөө хараа. Энэ идэ чи хараа явах юм. Хин. Өтөө. А явна тийм. Гэтэ маргааш явах юм. Энд дэ хоноод. Одоо энэ эдний хаалт тараг марга гэрчил байгаа гэж байна. Яах вэ? Юу гэдэг манай хин мэдээ. Төрлөө. Мэдэн мэд. Тачлаа даа. Төрлөг харин нөгөө энэ юу гэдэг юм шүү дээ. Аа? Юу юу хараараа очиж. Хоног гэж юу? Орнодоо миний юу? Хол дээр. Давээ уулж жоох юм байна. Чидрэш энэ Монгол хүмүүс ярих юм бол гүндүүг ирэх юм байдаг штеп. Тийм. Ямар ч юм. Үнэхээр л сайн. Нэг шок. Нэг марзаг юм үү те. Тийм. Окей. Бос. Энийг зогч байгаа гэж ихтэйг байгаа ш. Гэрлийг дуудлах. Ажилтаа байх шинэ. Үтлэг гэрлээ. Аа. Гэрлийг дуудлах. Гэрлээ. Үтлэг л юу нэ? Гэрлээ гэрлээ. Чөлрөө. Цаадсан санаа бол энэ хавьд хоног болж байгаа. Танд тэгж юм. Тэгээд өглөө их надад тэгж хэлсэн зүгээр. Тэгээд би юу л мэдэх юм байхгүй. Тэгээд одоо зорж өөрлөж хийсэн ажил төрлийн сайхан бүтлээ бас ямар ч нэг заагс гэдэг имийг үзүүлжтэй тийм ээ. Тэгээ би тэр нэг жах явах واخгүй юм шиг. Би өөртөө ч болж штэ танилцнаа. Аа. Юу нэ? юу зуны мэдлэл авч тавьж байна. Харин яг тийм. Манай гэрээ утас үзэг чидр гэрээ хөвлөөр амжилтсан. Гэрээ утас. Адарья юу? Адарья. Бүжирти алхи зүйлээс байна. Энэ орон зугаалгаар хийв. Ярина шүү дээ. Манай утас солигдсоо бас өөрсдөө. За яг тийм маргааснаас болно. Болно харин. Цаас тэгээд би бол хон төлгөө төл байгаа шүү дээ. Гэлээ амнараа. Дэш муцэг төлөх юм гинэ. Гэрлээ юу? Яа. Уулын мас хэлж би хаалгаа шийдэх. Хаж унчих үү. Та уур уурах шийдэлсэн юм. За тэг. Нэг хамт явж нараа яа. Юм сурах сурах сур сур. Дараа одоо бид нараа энэ нь бас байгуу энэ дэх манай дуугалаш. Уурах шийдэлсэн. За ёо. Яа шийдтив сайн хараад.